Ebaruwa yo Paulo yandikira Baroma. Abaroma sura ya mbele. Nye Paulo mwiru wa Yesu Kristo nketwa akubantumwa nkalonkwa arwevangeli ya ruwanga. Evangeli egyo niyo ruwanga yaragire kara omukanwa kabarangyo mbyandiko bitakatifu. Ekweta mwanawe we ayatabukira ali Daudi abonya mubiri amanyisibwe n'amani okwali mwana wa ruwanga oloya imbukiro mbafu nkokwa moyo mtakatifu yarangire niwe Yesu Kristo mukama waitu omuli wenene nimotugirirwa mugisha gwa kubantu mwa arwa Yesu Kristo kwegesa samanga gona kugiro muliro oguli kulugwa mukwesiga arwa ibarari kandi nayinywe omulibali nyabesirwe kubaba Yesu Kristo mubulimu Ketyo nimbaandikira nywe nabagonzi babaruwanga muri Roma Mugiro omugishane mirembe ya ruwanga isheichwe niyo mukama Yesu Kristo Ekya mbere ni nsima ruwanga wange omuli Yesu Kristo omwibalali anyu inywena arwa kubwa kwesiga kwanyu ni kugambwa munsi yona enshonga we mujulizi wange obonkolera no moyo gwange urundi kulanga evangeli yo mwanawe okomba shabiro butosha mu nshara zange ntirundi ruwanga yenzire nakolemwa mberwa mbagobaho nobona nyino rushisho rwanyu mbone kubagobye gabo yo moyo kubagumisa nikwa kugira ati tushobore kugumisangana inyengo bwo kwesiga kwanyu nanywe mugumisi bwo kwange barumuna bange ningonza mu manyoko naralira mirundi nyingi kubagobawo kugoba kugobamu ankyatanga tangi mbone kugirabo na induro mulinywe koko nyinabo nyina mbanyamanga nyinaibanja abantu bona abagiriki n'abanyamanga kumo abamanyi n'abafera kumo kityo nindi balibwa nanywa baliroma kubarangire evangeli Arwa kubati ni kukwatirwa evangeli nshoni Nigoma ni garuwanga agakurokora bulyoma likwesiga kubanza no muyaudi nata muri yaudi kwako kubabugorogoki bwaruwanga omukwindura abantu kubabagorogoki nibobonekero muvangeli egyo abayinduzo kwesiga kwonka nkokwe byandiko bitakatifu biri kugamba okwesiga ko mugorogoki niko kuri mugizo burora ruwanga singiro muiguru na nigalira abantu bona batamwikiriza nababi abali kufakara bakafunfuniza mazima kubebe bikushobora kumanyika ali ruwanga ni babi manya no bonaruwanga wene nabye mamanyisize kwema kutondwa kwensi emibere yawe netaboneka nikuwa kugira otyo bushobora bwe bwira iliona bumanyikira bunyanunge ombinto byakatonzirwe arwekyo tibaina kyakwekwasa kuba norwa ruwangaba mumanyire tibamu waire kitinwa okwali ruwanga andike kumosimu batekereza bitaina mugasho namagezi gabo gobufwera gakwatu omwirima bakeye tabanya magezi baba bafwera omwanya gwekitinwa kyaruwanga nyamutafa batamwe bishushanye bikushusha omuntu nyakufa ange binyonyi ange bigunju ange byekurura arweke ruwanga kabawamu baikaro mayiruge mitima yabo agobujanga akuba mazima gakwetali ruwanga bakagayindura bishuba bafukamire kitondwa bakikorera kushaga omutonzo wa kitinwe era iliona amina arwenshongegi ruanga kabawa baikalombu wanshoni abakazi babo basigebye mibili yabo yangirwe bagikoze bitali bya bwangu bwayo nabashaija kutyo balekera kugenda nabakazi okwo kiyangirwe batani bagendo mushaija no mushaija abashaija baye mukanaba shaija ekyarugira omwo bayeretere kibona bonyo arokufakara kwaboko kandi ako babone kitali kugasha kwesiga ruwanga ruwanga akabawamu bayikarane mitima bibi baba bantu babi bagire mize yona entambara omururu no ruwango bayirwe kisho bayitabantu okulwana ebishuba olwangorogo okugeya okuchwererera okunobaruwanga eikulu eisinini okwetutumura kugishagisha mizemebi nokutawulira bazayi baba bafano tibagira bwesi gwabyo baragaine baba biwa moyo tibagira na mama Loro abali kumanya mukugwa ruwanga okwaba kore bintu nke bibaragirwa kufa tibali kubikora kusha kionkani basima nabali kubikora